Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. To je 1964. godine. Dvojica postdiplomanata Varšavskog sveučilišta Jacek Kuron i Karel Modzelevski sastavili su akademsku kritiku političkog i ekonomskog sustava Narodne republike Poljske. Djelo je napisano u duhu marksizma, ali dvojac je brzo izbačen iz Poljske ujedinjene radničke partije, kako se zvala vladajuća komunistička partija u Poljskoj i Saveza socijalističke omladine. Dvojac je onda odgovorio objavljivanjem otvorenog pisma partiji ona je predano Varšavskom komitetu u ožujku 1965. Sadržaj pisma opisuje Tony Judd u svojoj posjeratnoj povijesti Europe. U pismu autori su opisali birokratski, autokratski režim, gluh na interese svih osim partijske elite koje je služio, koji nekompetentno vlada nad osiromašenim radnim stanovništvom i koji cenzurira sve komentare i kritike. Jedina nada za Poljsku, zaključili su Kuron i Modzelevski, je istinska revolucija utemeljena na radničkim vijećima, slobodnim novinama i na ukidanju političke policije. Dan nakon što su predali otvoreno pismo, Kuron i Modzelevski su uhićeni i optuženi da zagovaraju rušenje države. U lipnju 1965. osuđeni su na tri i na tri i po godine zatvora. Kako to Džad piše, partije je bilo stalo do toga da u početku skrši povezivanje intelektualne kritike s proletarskom akcijom. Suđenje dvojicu Kuronim i Zalevski izazvalo je šok kod dijela studenta i profesora. Tražilo se njihovo puštanje iz zatvora i objava pisma koje su predali Varšavskoj partijskoj organizaciji. Profesor filozofije na Varšavskom sveučilištu Leše Kolakovski sljedeće je 1966. godine održao govor na Institutu za povijest. Obilježavalo se deset godine od listopadskih događanja, kada je partijska struja predvođena Vladislavom Gomulkom uspjela izboriti provođenje političkih i ekonomskih reformi u Poljskoj. Kolakovski je u tom predavanju izjavio da je list listopad 1956. zapravo propuštena prigoda. Deset godina nakon tih događaja, rekao je Kolokovski, Poljska je zemlja povlastica, neefikasnosti i cenzure. Komunisti su prema Kolakovskom izgubili dodir s narodom i progon Kurona i Modzelevskog bio je znak da partija, ali i država propadaju. Reakciju Poljske ujedinjene radničke partije nije trebalo dugo čekati. Nju ovako opisuje Tony Judd. Kolakovski je izbačen iz partije kao buržoaski liberal, iako su njegove kolege sa sveučilišta hrabro isticale njegove međunarodno priznate marksističke poglede. 22 prominentna poljska pisca komunista i intelektualca tad su pisala centralnom komitetu braneći druga Kolakovskog kao glasnogovornika slobodne i autentične socijalističke kulture i demokracije. Onda su oni izbačeni iz partije. Partijske vođe tim su postupcima uspjeli pomoći u nastajanju nečega čega su se zapravo bojali, stvaranju intelektualne opozicije na Varšavskom sveučilištu. Ono je postalo središte studentskog bunta. Studenti su tražili slobodu govora i zaštitu svojih progonjenih profesora. Tu bunt neće stati. U Čehoslovačkoj je 1967. na vlasti bio Antonin Novotni. Taj po obrazovanju bravar bio je tvrdi staljinist koji je godinama odgađao provođenje reformi koje je pokrenuo sovjetski vođa Nikita Hruščov. Ali te 1967. zahtjevi za promjenama bili su sve glasni. Dolazili su i same Čehoslovačke komunističke partije, posebno iz njezinog slovačkog dijela te iz organizacija mladih i kulturnih organizacija. Novotni je u ljeto 67. počeo upozoravati da je situacija napeta i da se pod određenim uvjetima može zloupotrijebiti za kontrarevoluciju. Kieran Williams u knjizi Praško proljeće i nakon njega piše. Sigurnosna policija, STB, bila je uvjerena da se razne skupine u kulturnim krugovima udružuju u ujedinjenu podzemnu snagu koju oni mogu kao sredstvo moći upotrijebiti u povoljnom trenutku kako bi istaknuli i realizirali svoje kontrarevolucionarne ciljeve. Novotni i Jirži Hendrih, glavni partijski ideolog, pokrenuli su se kako bi stegnuli uzde i okrivili one koji dovode u pitanje njihovo vladanje za širenje antisocijalističkog mišljenja. Novotni je krenuo u napad. U svibnju 1967. zabranjena su dva filma. Počelo je suđenje piscu Janu Benešu. U rujnu te godine počeo je napad na pisce i kulturne radnike Ludovika Vaculika, Milana kunderu Jana Prohasku, Pavela Kohuta, Ivana Klimu. Predloženo je da ih osudi i društvo pisaca, te da se časopis književne novine prebaci pod Ministarstvo kulture, kako bi se bolje pazilo što se u njemu piše. Sve to nije imalo željeni efekt. Tony Judd piše. Trideset listopada 1967. skupina studenata s Praškog tehničkog sveučilišta organizirala je ulične demonstracije u distriktu Strahov kako bi prosvjedovali protiv redukcija struje u njihovim studentskim domovima. Njihovi pozivi za više svjetla bili su rigidno protumačeni kao nešto više od želje da se poboljšaju uvjeti stanovanja. Događaj i strahova, kako su kasnije nazvani, policija je efikasno i nasilno ugušila. Studenti su zahtijevali da se organizatori i provoditelji nasilnog gušenja demonstracije strahova kazne. 20. studenog na Karlovom sveučilištu okupilo se oko tisuću studenata koji su prijetili novim demonstracijama ako se ne provedu njihovi zahtjevi. Kada se sljedećeg tjedna sastao prezidi partije, Novotni je rekao da se nepovoljna politička situacija mora likvidirati. 25. studenog 1967. u Varšavskom nacionalnom kazalištu premjerno je izvedena drama Dušni dan Adama Mickijevića. To je jedno od velikih dijela poljske književnosti. Premijera drame izvedena je u čast 50. godišnjice Oktobarske revolucije. Krajem siječnja 68. Moskovska pravda donijela je kratku, ali povoljnu kritiku izvedbe Dušnog dana. To se djelo već izvodilo u komunističkoj Poljskoj. Dakle, sve upućivalo da s dijelom djelom u kojem se govorilo o borbi za slobodu u vrijeme kada je dijelom Poljske vladila carska Rusija ne bi trebalo biti problema. Anthony Kemp Welch u knjizi Poljska pod komunizmom piše. Reakcije publike na protoruske dijelove drame polako su rasle. To je uzbunilo vlasti koje su od 30. siječnja 1968. zabranile izvođenje drame. Zadnja izvedba bila je pred prepunom dvoranom. Množile su se upadice publike. Kada je pao zastor, Modzelevski je s galerije pozvao na nezavisnost bez cenzure. Nakon predstave, nekih 300 ljudi iz publike odmarširalo je do obližnjeg Mickijevićeva kipa i ukrasilo ga cvijećem i zastavama. Ta prva ulična manifestacija studenata u nešto više od jednog desetljeća šokirala je partijsko vodstvo. Sljedećih nekoliko dana studenti Varšavskog sveučilišta skupljali su potpise za peticiju koja je imala samo dvije rečenice. Mi, studenti Varšavskog sveučilišta, prosjedujemo protiv odluke da se zabrane izvođenje dušnog dana od Adama Mickijevića u Varšavskom nacionalnom kazalištu. Prosjedujemo protiv politike koja nas je odvojila od progresivnih tradicija poljskog naroda. Vatra koju su zapalili intelektualci u Pragu i Varšavi neće se tako lako dati ugasiti. Na zapadu, u Parizu i drugim europskim i svjetskim gradovima studenti su također tražili promjene. Ali to traženje slobode i promjena nije bilo tako opasno kao ono na istoku Europe. Nakon što će utihnuti prosvjedi u zapadnoevropskim gradovima, studenti će se vratiti studiranju ili će potražiti neki drugi životni put. Studenti u Poljskoj i Čegoslovačkoj imat će posve drugačiju sudbinu. Za početak, njihovi prosvjedi neće utihnuti. Oni će biti ugušeni od strane policije i vojske. Te 68. između zapadnoevropskog puta studenata i onog istočnoevropskog postojao je još jedan, barem kada je riječ o europskom kontinentu. Bio je to put dijela studenata u socijalističkoj Jugoslaviji. Ta se zemlja ponosila time da nije dio sovjetskog lagera, da je njezin sustav slobodniji i bliži pravom socijalizmu nego onaj istočni ali opet nije bilo riječi o slobodnoj zemlji. U Jugoslaviji je vladala komunistička partija koja se nazivala Savez komunista Jugoslavije. I tako je put dijela jugoslavenskih studenata te 68 bio hibridni put koji sadržavao elemente zapadnoevropskih, ali i istočnoevropskih studentskih demonstracija. Ali i cijela je socijalistička Jugoslavija bila hibrid, čudna mješavina realnog socijalizma s elementima tržišta i samoupravljanja govori Hrvoje Klasić, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 1968. je možda najbolja godina koja pokazuje koliko je Jugoslavija bila hibrid ili kako su neki govorili bastard između komunizma i liberalnog kapitalizma. 68. godine su neke stvari kulminirale koje su ukazivale upravo na gotovo na nemogućnost funkcioniranja takvog jednog sustava. Naime, sve što je počelo upućivati na bitne promjene se događa 65. godine sa privrednom reformom, jer ta privredna reforma je u stvari bila odmak od direktnog utjecanja države na privredu, tada se intenzivno prelazi e, sa intenzivnog na ekstenzivno način privređivanja, odnosno tada 65. E, godine se počinju polako uvoditi kriteriji tržišta to ne znači da država se potpuno povlači, ali u principu se bitno povlači. To je s jedne strane bio e, jedan veliki modernizacijski preokret, da tako kažemo. To je bila i nužnost, jer e, Jugoslavija, ako uzmemo dakle 50. godine i početak 60. godina, je mogla na na onom valu masovne proizvodnje, e, industrializacije, svega toga, taj model je tada bio održiv. Međutim, kada se krenulo van na svjetska tržišta, onda se nešto moralo početi mijenjati. Međutim, tada se naletilo na čitav niz strukturalnih problema, od e, strukture zaposlenih, od broja zaposlenih, od e, nekih starih nasljeđenih problema koje se kretalo rješavati, a ti problemi kada su se krenuli rješavati počeli su samo iskrsavati neki novi problemi. Jugoslavija je i istok i zapad. Dakle, E, Jugoslavija je za Bugarsku, Rumunjsku, Sovjetski savez je u mnogo čemu bila zapad, međutim za zemlje liberalne demokracije i tržišnog kapitalizma je ipak ostala jedna komunistička zemlja. Ili kako bi to jedan američki povjesničar napisao, dakle, kad je objašnjavao Jugoslaviju, rekao je to vam je otprilike, e, za, dakle, za Amerikance rekao to vam je otprilike Adam Smith without private capitalism. Dakle, to je, to je vrlo čudan jedan bastard ili kako su Amerikanci često u svojim izvještajima s terena, oni su uglavnom naslovljavali kao Jugoslav experiment, dakle, jugoslavenski eksperiment. I on je to doista bio. U proljeće 1967. u Jugoslaviji su održani općinski, kotarski, republički i savezni izbori. Danas se oni smatraju vrhuncem demokracije u socijalističkoj Jugoslaviji, ali i u drugim socijalističkim europskim državama. Za te izbore nisu bile sastavljene liste u partijskom vrhu Jugoslavije. To je pravo prebačeno na republike. Pored toga, bili su to prvi izbori u kojima nije bilo velikog utjecaja službi sigurnosti. Godinu dana prije na Brijanskom plenumu Aleksandar Ranković ostao je bez svog položaja prvog čovjeka jugoslavenskih sigurnosnih službi. Republička vodstva su onda dopustila da se na svim listama pojavi više kandidata. Kandidati nisu nužno morali imati potporu partije. Neki čak nisu bili ni njezini članovi. Izborni proces vodio socijalistički savez. Dok je Jugoslavija uživala u svom demokratskom eksperimentu, dalje demokratizacije neće biti djelomično zbog činjenice da u značajnom dijelu izbornih jedinica nisu pobjedili partijski kadrovi, u Poljskoj i Čehoslovačkoj tražio se stupanj demokracije koji postoja u Jugoslaviji. Nakon demonstracija zbog zabrane danjeg izvođenja Mickijevićeve drame, poljski pisci su sve glasnije prosvjedovali zbog zabrane i cenzure. Sazvali su hitnu sjednicu svog društva, koja je počela 29. veljače 68. Na toj sjednici nekih 400 pisaca moralo slušati ministra kulture kako brani zabranu dušnog dana. Ali ovoga puta pisci nisu šutjeli. Anthony Camp Welch u knjizi Poljska pod komunizmom piše. odgovor, pisci su dali najoštriji napad na kulturnu politiku partije u zadnjih deset godina. Kolakovski je partijsko drsko prisvajanje prava da određuje kazališnu interpretaciju nazvao povratkom na Ždanovštinu, politiku Stanjinovog komesara za kulturu. Došli smo do sramotne situacije u kojoj svjetska drama od Eshila preko Šekspira do Joneska postala je katalog aluzija na sadašnju Poljsku. Svaki kritički glas smatra se antisocijalističkim, neprijateljski prema sustavu i predan obnovi kapitalizma ali to je ucjena. 8. ožujka 1968. policija je nasilno razbila skup studenata Varšavskog sveučilišta. Tri dana kasnije širom Poljske počele su studentske demonstracije. Na Varšavskom sveučilištu studenti i profesori stupili su u štrajk. Režim kojem je na čelu bio nekadašnji reformist iz listopada 56. uzvratio je tolikom silom da su zbog postupaka policije jedan član politbirova partije i dva vladina ministra dali ostavke. Studenti i profesori koji su smatrani vođama prvo su izbačeni sa sveučilišta, onda su počela suđenja. Na kraju je režim pojačao pritisak na snage koje su tražile demokratizaciju tako što ih je optužio za šurovanje s cionizmom i državom Izrael. Bila je to ozbiljna optužba koja je na desetke tisuća ljudi 68. i 69. natjerala da odu iz Poljske. U Čehoslovačkoj stvari su išle nabolje. Režim Jana Novotnog polako je tonuo. Sovjetski savez nije ga namjeravao spošavati. Početkom 68. umjesto Novotnog za prvog sekretara partije imenovan je Slovak Aleksandar Dubček. S dolaskom Dubčeka na vlast počeće praško proljeće u kojem će uživati studenti. Užitak neće dugo trajati. U kolovozu 68. tenkovi snaga Varšavskog ugovora slomit će pokušaj stvaranja socijalizma s ljudskim licem. Svo to vrijeme Jugoslavija će se baviti drugim stvarima. Ekonomska reforma koja je započela 1965. nije donijela očekivanje očekivane rezultate. Izostanak tih rezultata pogodit će jugoslavenske studente. Sa uvođenjem tržišta i zakona tržišta kao jednog od kriterija da se vidjelo da je car gol u nekim stvarima. Dakle, ako vi imate veliko poduzeće poput recimo Sisačke željezare koja živi u stvari od, između ostalog i od dotacija države i kada u takvom stanju plasirate određene proizvode, kad proizvodite određene proizvode, a ne računate na regulaciju tržišta, onda vi možete i broj zaposlenih i strukturu zaposlenih i puno toga prilagođavati upravo tim uvjetima. Međutim, kada mu jednom trenutku država kaže, ok, mi se sada više nećemo petljati, vi sad izvolite, proizvedite na tržištu, proizvedite određenu količinu, dobite određenu cijenu i iz toga isplatite određeni broj plaća. U tom trenutku se događa upravo to da, da bi se nekako ostavila dobit, e, poduzeća kreću sa otpuštanjem. Postoje dvije mogućnosti, to je ili smanjivati dobit, ili smanjivati plaće, ili otpuštati ljude. I tu se u stvari sad pokazuje taj jedan problem što se paralelno odvijalo nešto, a to je povećanje broja mladih školovanih ljudi, jer prirodna reforma, ona je dakle zahtijevala modernizaciju, ona je zahtijevala tehnički moment da se promijeni. I sad dolazite u stvari u jednu vrlo zanimljivu situaciju da vi u stvari ljude imate. Broj studenata se u Jugoslaviji radikalno povećava. Ako je zadnju akademsku godinu prije drugog svjetskog rata bilo 20 tisuća studenta u cijeloj Jugoslaviji, akademske godine 68. godine ima nešto više od 200 tisuća. I sad dakle, vi imate odjedanput velik broj mladih školovanih stručnjaka, međutim, s druge strane imate još jednu situaciju koja je onemogućivala em njihovo zapošljavanje, em onda i provođenje privredne reforme. Naime, nakon drugog svjetskog rata na ključne pozicije dolazi se ipak po političkoj liniji. Ti ljudi su i dalje, dakle 20 godina nakon rata su i dalje na direktorskim pozicijama. Postoje dakle nevjerojatni podaci u kojima nekakvih 40-50% svih direktora Jugoslavije imalo samo osnovnu školu završenu. Čak ne znam, nekakvih 30-40% financijskih direktora nije imalo fakultet završen. I sada mladi uviđaju probleme, odnosno nitko nije bio protiv privredne reforme, ali se je vidjelo da privredna reforma bez društvene reforme nije bila moguća. Mladi ljudi su bili za privrednu reformu, ona je bila nužna, međutim pod uvjetom da se promijeni i obrazovna struktura zaposlenih. A to će izazvati velike probleme, između oslog će biti nekakvo sjeme koje će dovesti do studentskih pobuna ili studentske pobune ili protesta koji se e, onda događaju e, u lipnju 68. Godine 1962. jugoslavenskom partijskom vodstvu postalo je jasno da ekonomski koncept koji je obnovio zemlju nakon ratnih razaranja više nije održiv. Godine 1965. pokrenuta je ekonomska reforma. Mjere nove reforme uključivale su znatnu devalvaciju dinara, smanjenje carinske zaštite, restriktivnu kreditnu monetarnu politiku, ograničavanje i smanjivanje proračunske potrošnje, smanjenje poreznih davanja, preporučeno je da osobni dohodci, odnosno plaće, ne rastu, te da se smanje regresi i druge premije. Rezultati reforme nisu bili tako sjajni. Njezini protivnici tvrdili su da je to tako zbog same reforme i njezinih nesocijalističkih mjera. Pobornici reforme tvrdili su da se nije otišlo dovoljno daleko u reformama, ali posljedice su bile tu. Postoje neki mitovi, postoje stereotipovi, postoje floskule kojima se barata bez, da, bez pravog utemeljenja. Citirat ću Stipu Šuvara koji je rekao da su tih godina cvjetala e, republička i nacionalna knjigovodstva. Svaka republika, svaka nacija je imala računicu da je u stvari na gubitku. I to je u stvari jedna vrlo nezahvalna situacija koju kada pratimo, dakle moramo ju gledati u, dužem kontekstu, ona je uzročno posljedično vrlo bitna. Dakle, jer mi u stvari uzroke možemo tražiti već u 1918. Dakle, o, načinu e, na koji pojedini krajevi, pojedine nacije ulaze u Novu Jugoslaviju i dakle te razlike koje postoje od tada se u stvari nisu smanjivale. A kada uzmemo posljedice, u principu upravo ta knjigovodstva će dovesti da su se svi ostali, e, svi su se osjećali zakinutima. kad imate jednu zajednicu, jednu državu u kojoj se stvari nitko ne osjeća e, ravnopravan, bilo u nacionalnom, političkom ili u ekonomskom smislu, onda to nije dobro. Evo ću recimo jedan ovako možda banalan primjer bez puno podataka. Dakle, na nekakvim sjednicama 68. godine i onda i u novinama e, Šime tada ekonomski stručnjak, uskoro i recimo i, i odnosno i tada već i politički radnik, je govorio, iznosio podatke, pogledajte kako od 58. do 68. godine se puno više ulaže u Srbiju, Makedoniju, tako dalje, tako dalje. I vi kad pogledate te podatke, zbilja to stoji. Međutim, onda mu je odgovoreno, dobro, a zašto si uzeo 58. kao nultu godinu? Zašto ne 48. godinu? I onda su u srpskom rukovodstvu znali reći, zar se vi ne sjećate 48. godine kada su nam Rusi bili na našoj granici, dakle, uglavnom na našim granicama i kada smo rekli, ok, sada ćemo e, zaustaviti ulaganja u istočne krajeve zbog moguće agresije, pa ćemo ulagati više u zapadne krajeve. I onda je prošlo deset godina mi smo sad rekli, ajmo sad to početi ispravljati. Dakle, već nulta godina je u statistici vrlo bitna. S druge strane, čak vi imate u istoj zemlji, evo recimo konkretno u Zagrebu, s jedne strane imate dakle Šimu Đodana, Hrvoja Šošića, e, druge ekonomiste koji kažu da je Hrvatska zakinuta, odnosno da puno više daje, i to se posebno odnosno uvijek na devize, puno više daje, a puno manje dobiva. Međutim, imate recimo istraživanja tih dana Ekonomskog instituta u Zagrebu, Sabora, Hrvatskog, čiji pokazali govore suprotno da Hrvatska e, u stvari uopće nije bila zakinuta, da recimo Hrvatska sad, dakle nemojte me hvatati za riječ, ali tipa daje u, u federaciju 38% deviza, ali dobiva od te federacije 36% deviza. Dakle, nije to baš sad neka zakinutost. Pitanje ekonomske nejednakosti nije bilo bezazleno. Na primjer, godine 1953. Slovenija je bila tri i pol puta razvijenija od Kosova. Nakon 35 godina socijalizma 1989. Slovenija je bila osam puta razvijenija od Kosova. Kako je to bilo moguće u socijalističkoj zemlji? Dejan Jović u knjizi Jugoslavija, država koja je odumrla, piše. Je li moguće da socijalizam opstane ako ne zadovoljava u svom glavnom obećanju da će smanjiti nejednakost među ljudima, narodima i državama? A socijalizam se, ne zaboravimo, temeljio na marksističkoj ideji o ekonomskoj demokraciji. Politička jednakost za njega nije moguća sve dok se ne postigne puna ekonomska i socijalna jednakost. Već posjeratna obnova posijala je sjeme kasnih sporova i optužbi. Tko je koga zakinuo? Težište prvog petogodišnjeg plana bilo je stavljeno na tešku industriju, crnu i obojanu metalurgiju te na proizvodnju velikih strojeva. Čelik je bio osnova svega. Bosna i Hercegovina i Slovenija bile su zadužene za proizvodnju čelika. Za obojene metale, olovo bakar i druge, bila je zadužena Srbija. Hrvatska, koja nije imala željezne rude ni ugljena, određena je za razvoj lake industrije. Za Vladimira Bakarića, prvog čovjeka hrvatskih komunista, to je bio loš put kako je to on 1953. godine rekao, forsiranje lake industrije poput tekstilne je kolonijalni put koji ne vodi do poboljšavanja životnog standarda radnih ljudi. Političari pak iz Srbije i Bosne i Hercegovine su tu orijentaciju svojih republika na tešku industriju smatrali hendikepom, laka industrija je ta koja donosi više novca, čiji se proizvodi bolje prodaju. I tako je ono što je netko smatrao svojim nedostatkom za drugoga u toj federaciji zapravo bila prednost, koja je bila predmet spora. Kad gledate sve parametre nekakvog kretanja hrvatskog prosperiteta, u stvari Hrvatska nikad nije stagnirala. Hrvatska je u, i u Jugoslaviji i u jednoj, a posebno u drugoj, u stvari cijelo vrijeme doživljavala stalno jednu propulziju, dakle stalno je napredovala. I ono što je bilo loše za cijelu federaciju, a to je da se u stvari taj jaz između bogate Slovenije i Hrvatske i recimo siromašno Kosova, Crne Gore, Makedonije su u stvari stalno povećavao. Što opet ne možemo gledati dakle, da je Hrvatska bila na neki način zakinuta. Često se govorilo Hrvatskoj njene devize. Međutim, onda sjećam se jedan kad sam radio intervju sa Milutinom Baltićem, onda je rekao, da li, kako smo mi do tih deviza došli? Dakle, vi imate Jadransko more, dakle, hotele i tako dalje, za koje se često govorilo, oni donose devize. Onda je, i on rekao mi jednom prilikom, da li, kako su izgrađeni ti hoteli, s čim kreditima? Dakle, kredite se davale banke centralne iz Beograda, izdvajalo se i u cijeloj Jugoslaviji. Brodogradilište isto tako, od kuda se dopremao čelik i sve skupa. Dakle, nije to tako jednostavno ono, u, smislu, e sad ste nam pomogli da izgradimo hotele, jer svi znamo da, dakle, Jadranska obala 50. godina je u principu vrlo nerazvijen dio. I sad, dakle, izgradili smo hotele i sad bi mi da to ostane samo nama. Četvrta stvar, ili kako god hoće, to su čak i slovenski analitičari, to je recimo, mislim da je i Krajger govorio, pa svojevremeno vremeno je čak i Kidrić, kada su računali što bi Slovenija da nema Jugoslavije, dakle koliko su recimo konkretno Slovenija, pa onda možemo pratiti Hrvatsku, koliko su u stvari imali koristi od te Jugoslavije. Jer vi ste imali s jedne strane tržište bez carina. Dakle, Hrvatska i Slovenija su svoje e, proizvode mogli lifrati u određene dijelove Jugoslavije bez carina. Da smo to išli raditi u Austriju, Švicarsku ili Finsku, to bi bilo bitno drugačije. S druge strane, sirovine koje ste dobivali od rude, od, od nekih drugih dakle, sirovina koje ste dobivali recimo s Kosova, s Makedonije, iz Bosne, su išli po bitno nižim cijenama nego što bi ih dobila, recimo Sisačka željezara, što bi ih dobila da je išla na svjetsko tržište. Tako da nama zbilja i to je moja uvijek poruka nekako studentima i kad pričam sa kolegama e, i u Srbiji, i u Bosni, za povjesničarima, dakle, mi se svi uglavnom fokusiramo na tu jednu političku komponentu i u toj jednoj političkoj komponenti vi ćete uvijek naići na nekakve ono e, crno-bijele slike, međutim, vidljivo je koliko nam nedostaje e, pravih ekonomskih povjesničara koji će te stvari staviti u kontekst i koje će onda iz toga vidjeti dakle, što je od svega ovoga istina. Godine 1964. Hrvatsko filozofsko društvo počelo je objavljivati časopis Praksis. Bio je to dvomjesečnik koji su utemeljili profesori Zagrebačkog filozofskog fakulteta. Glavnina profesora utemeljitelja dolazila je socijeka za filozofiju i sociologiju. Gajo Petrović, Danilo Pejović, Branko Bošnjak, Danko Grlić, Ivan Kuvačić, Rudi Supek. U časopisu su se objavljivali radovi iz područja humanističkih znanosti, posebno filozofije. Praksis je bio marksistički časopis, ali mu to nije donijelo blagonaklonost u partijskom vrhu Hrvatske i Jugoslavije. Uvodniku prvog broja Praksisa je pisalo. Smatramo da je prvenstveni zadatak marksista i socijalista pojedinih zemalja da uz opće probleme suvremena svijeta kritički osvjetljavaju probleme svoje vlastite zemlje. Primarni je zadatak jugoslavenskih marksista, na primjer, da kritički raspravljaju o jugoslavenskom socijalizmu. Takav uvodnik i tekstovi koji su objavljivani u praksisu brzo su doveli do reakcije. Gotovo odmah nakon pokretanja praksisa prvi čovjek Hrvatske, Vladimir Bakarić, tada sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske i član izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, izjavio je da su Milan Kangarga i Danko Grlić ljudi koji su u ratu bili na krivoj strani. U razgovoru sa Savkom Dapčević Kučar, tada članici izvršnog komiteta CK Saveza komunista Hrvatske u travnju 65. Bakarić je sve koji su stajali za praksisa optužio da su saveznici beogradskih centralista i stalinista, iako se predstavljaju za njihove protivnike. Napade Bakarić nije zaustavljao. Dino Mujađević u knjizi Bakarić politička biografija piše. Bakarić je u svibnju 1965. u razgovoru s najbližim suradnicima sugerirao da bi vjesnik ipak trebao organizirati svakodnevnu paljbu na pristoše praksisa. Tu je skupinu opisao kao Đilasovštinu, koja doduše nije vezana za osobu samog Đilasa, već je to društvena pojava i javlja se u svim socijalističkim zemljama. Naime, takva oporbena djelatnost bila je tipična za razdoblje u kojem bi se u nekoj zemlji uklanjao staljinizam, te bi se pojavila skupina koja je tražila da se ukine ne samo staljinizam, nego i socijalizam, u skladu s tezom najcrnje američke antikomunističke propagande. Bakarić naravno nije bio usamljen u kritici praksisa. Njemu su se pridružili i ostali članovi Hrvatskog partijskog vrha. Među njima bili su i kasnije vođe Hrvatskog proljeća, Savka Dapčević Kučar i Miko Tripalo. Ipak, Bakarić u kritici bio najžešći. Godine 1966. na sjednici Zagrebačkog gradskog komiteta Saveza komunista Hrvatske Bakarić je dao ovaj savjet zagrebačkim komunistima. Treba vam reći da praksisovce treba udariti željeznom štangom po glavi. Dajte se konačno trgnite i pružite dostan otpor tim neprijateljima partije i našeg socijalizma. Što čekate? Usprkos svim tim pritiscima, Praksis je nastavio izlaziti. Pored časopisa, skupina praksisovaca pokrenula je i glasovitu korčulansku ljetnu školu, na koju su dolazili tada najistaknuti filozofi. S jedne strane je taj socijalizam dopuštao korčulansku ljetnu školu, dakle na koju dolaze e, filozofi, teolozi sa zapada i sa istoka. Taj socijalizam je dopuštao časopis praksis i pazite, dakle on je dopuštao časopis o kojemu se redovito od, od, svog pokretanja tamo 64. godine vi imate od najviših političara tipa Bakarića koji govori o njima kao ciljnim agentima, kao e, rušiteljima socijalizma, ali dakle ne da ga je zabranio HZMO nego čak nije ni financiranje tog časopisa ukinuto. Deset godina će trajati. Dakle, to je moguće, ali s druge strane je i obračun sa studentskim ja bi se usudio reći i profesorskim pokretom 68. godine, je također pokazal da, da ipak niste mogli biti baš u potpunosti slobodni. Privredna reforma je trebala biti društvena reforma u smislu, dakle, ključna reč trebala biti decentralizacija, koja je nekako trebala onda otvoriti taj proces demokratizacije. On je pojačan onime što će se dogoditi godinu dana kasnije, a to je pad Aleksandra Rankovića. Dakle, e, rušenjem prvog policajca, tajnih službi i tako dalje, odnosno e, zadiranjem u njihov teritorij, se ipak ono što kaže Savka Dapčević Kućar počelo se lakše disati. Ono što je bilo moguće 67. 8. godine, recimo deklaracija o nazivu i položaju. Vjerojatno zbog takvih stvari 10 godina ranije ili 15 godina ranije bi završavali u zatvoru ili bi čak da ne kažem završavali rješavali ko zna gdje. 67. godine, dakle evo kad uzmemo deklaraciju o nazivu i položaju, u principu se ništa spektakularno potpisnicima te deklaracije koja je trebalo imati na umu proglašena neprijateljskim aktom. Međutim, zbog tog neprijateljskog akta nisu ljudi završavali u zatvoru, niti su gubili poslove. Oni jesu proskribirani javno i tako dalje, ali već je to pomak. Praksis, dakle, kad pogledate tekstove o kojima pišu praksisovci, dakle, upravo ta jedna filozofska kritika svega postojećega, ali na tragu Marksa, pa onda i studentske demonstracije su u stvari pokazale koliko je ipak društvena reforma u Jugoslaviji e, limitirana. Glavna specifičnost Jugoslavije je ta da sve se na neki način liberaliziralo, međutim utjecaj partije i ono što je najbitnije uticaj jedne osobe, a to je Josipa Broza Tita, je ostao neprikosnoven. I to je također e, hibrid ili bastard. Dakle, vi imate daleko liberalniju zemlju od Bugarske ili daleko liberalniju od Rumunjske. Međutim, imate ipak čovjeka koji od drugog svjetskog rata je i dalje prvi čovjek države, prvi čovjek partije i prvi čovjek oružanih snaga. 11. svibnja 1959. godine iz studentskog centra prema središtu Zagreba krenulo je negdje između 2 i 3 tisuće studenata. Povod za taj pohod bila je loša hrana u studentskoj menzi. Studenti su uzvikivali parole gladni smo, mi smo Titovi, Tito je naš, ali bilo je tu i parola poput komunisti najgora klasa – Milicija je brzo reagirala. Njezinom žestokom intervencijom spriječen je dolazak studenata u centar grada, masa je raspršena. Dva dana nakon demonstracije, partijski vrh Hrvatske analizirao je demonstracije. Dušan Bilandžić u knjizi Hrvatska moderna povijest piše. Konstatirano je da nitko od 3800 komunista na sveučilištu nije nastupio protiv studenata i da nitko od profesora nije pokušao smiriti studente. Neki sudionici sjednice tražili su oštre represivne mjere protiv studenata. Vladimir Bakarić je te zahtjeve odbacio, rekavši da je Savez komunista kriv jer se odvojio od studentske mase i da su političke parole bile glupe od lijevi do desnih, što znači da se ne radi o političkoj pozadini, da to nije policijska stvar, niti se može rješavati policijskim metodama, već političkim radom među studentima i poboljšavanjem njihova standarda. Bakarić je ipak opravdao žestoku reakciju milicije. Rekao je da kada su već demonstracije uzele maha nije preostalo ništa drugo nego da milicija upotribi pendrek po glavi i hladnu vodu. 19. svibnja Bakarić je došao na savjetovanje narodne omladine i tamo rekao da demonstracije vidi samo kao frajerski izgred, bez ikakva sadržaja i zahtjeva. Odbacio odgovornost partije za lošu hranu u menzi. I tu su stale studentske demonstracije 1959. godine. Slični su događaji bili i u Rijeci, Beogradu i Skoplju. Devet godina kasnije puno ozbiljnije demonstracije zahvatit će studentske centre u Jugoslaviji. Tog puta Milicija će opet morati upotrijebiti pendrek po glavi i hladnu vodu kako bi zaustavila studente. Samo ih ovoga puta neće biti samo dvije do tri tisuće i razlog nezadovoljstva neće biti samo loša hrana u menzi. ono što se događa 68. godine u Jugoslaviji prije svega je zateklo politokraciju, dakle e, političku elitu i Tita samoga, jer je to prvi organizirani masovni bunt politički orijentiran. Mi smo imali i do tada studentskih protesta, da tako kažemo. Međutim, oni su uglavnom bili ono što kaže kolega Predrag Marković iz Beograda, kaže oni su bili menzaški nemiri. Dakle, to je uglavnom bilo zbog studentskog standarda, bilo da se odnosilo na hranu, smještaj ili nešto, nešto tog tipa. 68. godine, naravno da ne možemo isključiti činjenicu da upravo te godine studenti širom svijeta protestiraju. Međutim, postoji jedan okidač ili nekoliko okidača u svijetu koji su zajednički, recimo to je e, konzumerizam, to je vijetnamski rat, to je nuklearno naoružanje. Međutim, ako malo pogledate, svuda gotovo postoji nekakvi autonomni, autentični motivi. Recimo konkretno, studenti u Belgiji su za sve to, ali u svetu skupa se na jednom flamanskom sveučilištu bore i protiv francuskog. E, studenti u Japanu su opet imaju i to, ali oni se bore i protiv tog japansko-američkog ugovora o savezništvu jer se boje da će ih po njemu će Japan biti uvučen u vijetnamski rat. U Njemačkoj e, se iskoristilo upravo za taj e, suočavanje sa prošlošću nacističkom i tako dalje. Studenti u Grčkoj i u Španjolskoj koriste to jer su u diktaturama. Jugoslavija je imala svoje specifičnosti, a one su bile, e, one su sasle u tome da s jedne strane generacijski jaz je došao do izražaja, a s druge strane, ova činjenica da je teorija i praksa su postale sve više se udaljavati. Ekonomska reforma iz 1965. godine trebala je potaknuti danji razvoj jugoslavenske privrede. Dogodilo se zapravo nešto sasvim drugo. Pojavila se velika nezaposlenost. Naime, u zemljama takozvanog realnog socijalizma nezaposlenosti skoro da i nije bilo. Ekonomija je postojala zato da svakome da nekakav posao ekonomski rast, prihod, sve to su bili ciljevi koji su se morali ostvariti uz zadržavanje pune zaposlenosti. Nezaposlenost, otpuštanje radnika, to su bile pojave koje su obilježavale kapitalistički sustav. Jugoslavenski put u socijalizam dopuštao je nezaposlenost. Nakon staljinističkog razdoblja koje je završilo nakon sukoba sa Staljinom, jugoslavenski komunisti počeli su eksperiment sa samoupravljanjem u kojem nije bilo mjesta za centralno planiranje nalik onome u zemljama realnog socijalizma. Taj put je imao svoje posljedice. Godine 1950. vodstvo Jugoslavenske partije priznalo je da u jednoj socijalističkoj zemlji može postojati nezaposlenost. To je pak dovelo do ozbiljnih proturječja. Suzanne Woodward u knjizi Nezaposlenost u socijalizmu, politička ekonomija Jugoslavije piše. Godine 1952. novo otvoreni uredi za nezaposlene zabilježili su stopu nezaposlenosti barem 0,2% veću od 5% koja se smatrala normalnom stopom u zapadnoj Europi. Godine 1985. kad je broj Jugoslavena koji su tražili posao bio veći od jednog milijuna, stopa nezaposlenosti prešla je 15% i kretala se od 1,5% u Sloveniji do više od 30% na Kosovu i Makedoniji. Ipak jugoslavensko vodstvo, eksplicitnije nego u jednoj drugoj socijalističkoj zemlji, uredilo je svoje društvo oko koncepta zajednice kroz rad u koje je temeljna jedinica društvene, ekonomske i političke organizacije bilo socijalističko radno mjesto nazvano Organizacija udruženog rada. Značenje nezaposlenosti tako se proširilo i za gubitka potencijalnog bogatstva i gubitka prihoda i identiteta za nezaposlene, to asociramo uz kapitalističke zemlje. Biti nezaposlen značilo je biti isključen iz punog članstva u društvu, gubitak prava građanina, status drugog reda, obespravljenost. Dakle, paradoks je ovaj. Želeći postići stope rasta, ekonomiju bolju od onih u realnom socijalizmu, jugoslavensko vodstvo kreće na put izgradnje samoupravljanja i uvodi tržište na mala vrata opak dovodi do nezaposlenosti. Dakle, u želji da se izgradi bolji socijalizam u socijalističkoj zemlji, pojavila se pojava karakteristična za kapitalizam, nezaposlenost. Dok je ona bila malena, to se moglo tolerirati, ali 1968. pritisak nezaposlenih bio je toliko jak da se on više nije mogao ignorirati. Od 1962. do 64 broj zaposlenih porastao je za velikih 566 tisuća. Od 64. do 67 broj zaposlenih pao je za 47 tisuća. Te negativne stope dovele su do toga da je 1968. broj nezaposlenih u Jugoslaviji premašio brojku od 300 tisuća. Skoro pola te vojske nezaposlenih činili su mlađi od 24 godine. Njih oko 142 tisuće. To je naravno značilo da će student kada završi fakultet imati velike šanse da bude nezaposlen. Za socijalističku zemlju to se nije činilo normalnim. Barem je to smatrao dio studenata koji će u lipnju 68. izaći na ulice jugoslavenskih gradova kad govorimo o prvoj stvari, o generacijskom jazu, načitao sam se tih dokumenata gdje vidite u stvari zbilja razumijete nerazumijevanje starijih. Jer uzmite nekoga koja se recimo rodio 1920. godine. Taj čovjek 68. godine nije tako star. Međutim, on je dakle živio, rodio se u jednoj od najzaostalijih zemalja u Europi, Proživio je veliku krizu koja je zahvatila cijelu Europu pa i Jugoslaviju. Proživio je drugi svjetski rat koji je bio krvav i 5-10 godina nakon drugog svjetskog rata život tog čovjeka se počinje radikalno mijenjati. Vjerujem da na ovim prostorima, pa čak ono možemo gledati u svjetskim razmjerima, mislim da su vrlo rijetki trenuci, vrlo rijetki periodi kada su e, ljudi doživljavali tolike promjene u svom životu. U jednom trenutku ljudi dobivaju posao, dolaze živjeti u zgrade sa centralnim grijanjem, sa liftom, mogu si kupiti auto, djeca se mogu školovati, djeca se mogu, odnosno svi se mogu liječiti, e, vi možete ići na ljetovanje, na zimovanje, to je nešto e, nevjerojatno. To je danas možda ljudima izgleda čudno, ali zato je razumljivo kada oni kažu da ne razumiju studente protiv čega su oni bune. Pa može li biti bolje od ovoga kako kaže oni kako sad živimo? Ili što bi rekli u jednom trenutku, zašto vi nosite na majicama Čegevaru, zar vam Veljko Vlahović nije dovoljan revolucionar? Dakle, ti ljudi nisu uopće mogli sanjati, recimo nekakve 29. ili 39. godine, da će ikad živjeti ni blizu onoga kako su živjeli recimo 67. 8. godine. Dakle, tu je taj generacijski. Međutim, naravno, kad pogledate malo ko su 60 osmaši, to su ljudi koji su rođeni tama nakon drugog svjetskog rata, koji kažu sve to u redu, mi to sve poštujemo, ali mi mislimo da može i bolje. Godine 1959. studenti su pokušali demonstrirati protiv uvjeta studiranja. Ti takozvani menzaški prosvjedi brzo su ugušeni. Ali uvjeti studiranja nisu se bitno poboljšali, barem ne onoliko koliko su to htjeli studenti. Na primjer, u studentskom gradu u Beogradu bilo je 68. 5829 kreveta. Na njih je dolazilo oko 7000 studenata, što legalnih, što ilegalnih stanara studentskih domova. Na tu brojku dolazila su 52 tuša, dakle 112 legalnih studenata na tuš. S brojem ilegalnih stanara studentskog doma ta je brojka bila još veća. Studiranje je postalo i skupo. Ekonomska reforma smanjila je dotacije države za studiranje. 1960. 30% studenata dobivalo je stipendiju za studiranje. 67. taj postotak pao na 9,2%, godinu dana kasnije na 6,3%. I stipendije su su bile sve manje. 1960. stipendija je pokrivala 87% minimalnih troškova života. Osam godina kasnije, ovisno vrsti stipendije, ona je pokrivala od 20 do 60% minimalnih životnih troškova. Nisu samo menzaško-domski razlozi gurali studente u bunt. Bio je tu jedan puno ozbiljniji razlog. Njega je u prvom broju vjesnika 1968. ovako nagovijestio pjesnik Zvonimir Golub. Vi kažete, gledajte ovu omladinu, duga kosa i kako se samo odjevaju. Ne znaš tko je mladića, a tko djevojka, ni čemu služe dok plešu i pjevaju. Mi pjevamo svoje pjesme, ali to nisu koračnice i mi trebamo da kažemo gledajte stare ljude. Ne mogu dati život i zato su protiv života. Zato su protiv života i u tome je sramota. Naziv ove golubove pjesme je Huligani i ona je dala za naslutiti da se te 1968. pojavio ozbiljan generacijski jaz između ratne i poratne generacije, govori dr. Hrvoje Klasić, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. I naravno imamo onda taj jaz između teorije i prakse, imamo uspon nove ljevice u svijetu, koji je na neki način e, čiji je odraz recimo i, i praksis e, filozofska škola, Dakle, praksisovci u stvari upravo samo ime kaže. Dakle, praksa vam se razlikuje od teorije i ono što govore e, studenti, recimo jednom prilikom Minoslav Bešker, tada jedan od e, aktivnih studenata, je rekao mi se nismo, mi nismo bili u sukobu sa programom Saveza komunista Jugoslavije, mi smo bili u sukobu sa politikom Saveza komunista. Dakle, drugim riječima, ne sa teorijom, nego sa praksom. U Uostalom, glavne parole jesu Marks. Istina, mladi Marks, koji je bio malo buntovniji, ali još uvijek je to Marks. Dakle, sve te promjene koje se događaju u Jugoslaviji, posebno uslijed privredne reforme 65. godine, su dovele zemlju u jednu nesvakidačnu situaciju. Dakle, prvi put Jugoslavija više ne doživljava one stope rasta koje je doživljavala 50. godina. E sad, nikome u tom trenutku, danas kad mi to gledamo, vidimo da to nije bilo ni moguće, jer način na koji ste zemlju dizali je omogućavao da imate konstantan rast. Međutim, kada je došlo, kada je zemlja na neki način stavljena na noge, kada, se, kada je trebala jedna sad kvalitativni pomak, to za više naravno ne ide na, po stopama od 10%. Međutim, kad se vi naučite na jedan standard i kad vidite da sad počinje to polako padati, onda vam to izaziva određene probleme. Tako da u svetu skupa, naravno kad uzmete studentski standard, zanimljiv je podatak taj da je Jugoslavija 68. godine po broju studenata po glavi stanovnika treća zemlja u svijetu. Dakle, prva je SAD koja na nekakvih 10.000 ljudi ima 200 studenata pa je Sovjetski savez koji ima nekih 170 i onda ide Hrvatska, koja, e, pardon, Jugoslavija koja ima 85. Recimo Francuska u tom trenutku ima duplo manje, dakle nekih 40 studenata na 10.000. Međutim, materijalna sredstva, broj fakulteta, e, veličina soba, broj soba u domovima, broj menzi, veličina predavaonica, veličina biblioteka, knjižnica, svega toga, to nije pratilo. I naravno da vi u stvari zato su novi ljevičari i gledali u studentima novu snagu, jer studentski kampusi, odnosno fakulteti sveučilišta, postaju na neki način vojarne. Oni postaju žarišta jer vi imate na, na, na jednom mjestu imate mlade, entuzijastične, školovane, nezadovoljne ljude. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market, ton majstor Dalibor Piskric, tekst čitao Jano Šremer, a emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.